علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بارک الله فیک برادرم بله در درباره نمازها معلومات مختصرت میتیم به تفصیل داخل نمیشوم از نماز بامداد شروع میکنیم دو رکعت سنت است و دو رکعت سنت خونده میشود دو تا فرض است و نماز پیشین سنتاش میشود چهار تا یک جای بخونیم میشود چهار تا جدا جدا دو تا دو تا بخونیم اما چهار تا یک جای خوب خوبتر است برادرم و نماز پیشین خیلی چهار تا هست فرضش و سنت بعدینش دو تا است ва намози аср чорта фарз аст ва намози шом се ракаат ва ду ракаат суннат ва намози хуфтан чор ракаат фарз ва ду ракаат суннат ва намози витр се ракаат витр ҳаст ёки як ракаат аст ё панҷта ҳаст мешавад ки як ракаат бихонем мешавад се ракаат бихонем се ракаата мешавад ки در کات بخونیم سلام بتیم به خزمیات های دیگه بخونیم میشه که سه رکعت بخونیم بعد در آخرش اتحیات بخونیم در بین اتحیات نخونیم که حدیث ضعیف است و میشه پنج تا بخونیم میشه هفت تا بخونیم میشه نه تا بخونیم خلاصه این عدد های رکعت های نماز ها برادرم فرض و سنت هاش اما میگذریم به نیت مثلا داخل هر یک نماز یک نماز مثال میاریم کفایمون میکنه مثلا аз ҷомон хестем рӯ ба қибла кистодем ба қалбмон ният кардаги ҳастем ба забон ният гуфтан бидъат аст ба забон намегӯем бародарам рӯ ба қибла меистем аллоҳу акбар дастора мебардорем дастора бардоштан мешава баробари китиф бардорем мешава баробари э, э, гӯш бардорем аммо расонданаш дар гӯш бидъат аст бародарам баробари китиф аст ё баробари гӯш аст халос расонданаш дар гӯш бидъат аст баъд аз ине ки э, такбири таҳримаро ки бастем аллоҳу акбар гуфта такбири таҳримаро ки бастем дастора дар куҷо мемонем дастуро мешавад ки э, болои сина бимонем мешавад ки болои ноф бимонем аммо зери ноф мондан ҳадисаш заиф аст бародарам зери ноф мондан ё ки ирсол меган дастура кушода мондан ичи набасамта чихт мезди дастот кашолак ҳамита истоданам ҳадисаш заиф аст бародарам لیکن حدیثی بالای ناف موندن یا که بالای سینه موندن صحیح است برادر ولیکن یک کس اگر زیر ناف بمونه میگیم براش که به سنت عمل بکو لیکن نماز درست, درست میشه و اگر در زیر ناف هم بمونی لیکن به سنت عمل نکردی یا آدم دستوش کشوده هم خیلی نماز بخونه میگیم نماز درست است اما ба санат амал накарди бояд ба санат амал мекарди ки дастура болои ноф ё болои сина мемонди бародар хуб баъд аз ин субҳанака аллоҳумаро мехонем баъд аз гузоштани даст бигем мондани дастҳо баъд аз ин сураи фотиҳа зами сура мекунем ва руку рафтанда пеш аз оне ки руку бирем аллоҳ акбар гуфта дастора мебардорем бародар рафи ядайн меган дастора мебардорем аллоҳ акбар баъд руку меравем инҷо як чиз фаромӯш шуд ки алҳама хондем агар ба ҷамоат бошем омина баланд мегӯем бародарам омина баланд мегӯем ва агар танҳогузор бошем агар ҳамаша пас мегӯем лекин ба ҷамоат бошем баъди алҳам абуд кардан омина баланд мегӯем ва рафтем дар руку руку дар рафтанд аллоҳ акбар мегӯем бародар ва дастора мебардорем ва руку меравем фаҳмо бародарам <clears throat> дастора мебардорем рафъ ядан мекунем баробари китф ё баробари гӯш мебардорем ва рукӯ меравем ва рукӯда тасбеҳро мегӯем се бор ё тасбиҳоти ғайр аз оне ки субҳон раббил азим тасбиҳоти зиёд дорем мо субҳон қуддусун раббулмалоикати варрӯҳ инро мегӯем ё ки мешавад бигӯем ки э, субҳонака аллоҳумма раббана ва биҳамдик аллоҳумма фирли инҳо ҳадисҳои саҳиҳ ҳастанд ки ҳазрати оиша модармон ривоят мекунад ки паомбар сал салам дар рукӯшон э, ҳамин зикрора мекард мешавад субҳон раббил азима бигӯем се бор мегӯем ва самиа аллоҳу лиман ҳамида аз ҷомон мехезем вақте ки аз ҷомон ки хестем баъд аз ин раббана валакал ҳамд ҳамдан касиран тайибан муборакан мегӯем ва меравем руку аз ҷома ки хестем боз рафъиадайн мекунем фаҳмо самиа аллоҳу лиман ҳамида ки гуфтем боз дастомонро мебардорем ва меравем руку э, ва меравем саҷда بعد از این وقتی که سمع الله لمن حمیده گفتیم و در رفع یدین کردیم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا گفتیم پس می رویم سجده الله اکبر میگیم سجده می رویم سجده می رویم در سجده همچنین سبحان رب الاعلا را میگوییم و می شود سبح قدوس رب الملائکه و روح را بگوییم و می شود سبحانك اللهم ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی را بگوییم اینا را کدام میشه بگیم جایز است و خلاصه مشهور معروف و زیاتر مردم سبحان رب الاعلا را حفظ کرده هستند این را میگوییم وقتی که گفتیم سه بار است هفت بار است نه بار است چنده که بگوییم می شود و گفتیم باز الله اکبر میگیم می نشینیم وقتی که نشستیم Э, ва дар инҷо дуоҳо дорад мешавад ки бигӯем раби ғфирли варҳамни ваҳдини ваҷбурни варзуқни ваофини масалан ин дуоро мегӯем ва ёки чандташа бигӯем мешавад раби ғфирли мешавад ёки бигӯем раби ғфирли варҳамни ваҳдини ваҷбурни варзуқни ваофини ҳамашам бигӯем мешавад бародарам дар байни ду саҷда ин зикроро мекунем боз аллоҳу акбар мегӯем саҷдаи дуюм саҷдаи дуюмам ҳамин тавре ки الله اکبر میگیم سجده دوم سجده دوم هم همین طوری که дар саҷда якум гуфта будем зикрҳоро мегӯем ва аллоҳ акбар мегӯем мешинем дар ҷомон баъд аллоҳ гуфта якам тарак мешинему баъд аз ҷомон мехезем я мешинем баъд аз ҷомон мехезем ва дуюм руката шурӯъ мекунем ҳамин тавр хеле ки хондем ин якум руката дуюм рукатам ба мисли ҳамин мехонем фақат дар дуюм рукат و سبحانك اللهم را نمیخونیم الحمد زم سوره خلاصه چه که یکم رکعت خوندیم دویم رکعت هم همین طور میخونیم برادرم وقتی که دویم رکعت سجده شکی کردیم میشینیم برای اتحیات خوندن اتحیات هم میخونیم و دو رکعت باشد درود را میخونیم و سلام میتیم اگر که سه رکعت و چهار رکعت باشد باز دوام میتیم بعد اتحیات الله اکبر میگیم از جمع میخیزیم و در حالت اتحیات خوندن اشاره سبابه میکنیم که سنت است و اشاره سبابه میکنیم و خلاص که کردیم اتحیات رو از جا میخیزیم برادرم از جا میخیزیم در رکعت سیوم در رکعت سیوم که خستیم باز رفع یدین میکنیم این سنت است باز رفع یدین میکنیم یعنی که رکعت سیوم در خیستیم الله اکبر میگیم دستور رو میبرداریم برابر کتف یا برابر گوش باز پس میکنیم و خلاص فهمو برادرم و الحمو و زمی سرور را میخونیم سبحان کلام را نمیخونیم الحمو زمی سرور را میخونیم خلاص سه رکعت چهار رکعت به مثل یکم رکعت خوانده بودیم و مثل همون میخونیم و و در آخر میشینیم اتحیات را میخونیم و اشاره صحابه را میکنیم و درودا را میخونیم و агар ки хостем боз зикрҳоу дуоҳое ҳастай зикрҳоу дуоҳоро мегӯем баъд аз атаҳиёт ё ки ама таҳиёту дуруд қатӣ халосаш мекунем ва намоза салом метием о алло мағфирлие ки дар худмон ғолибан мегӯянду мехонанд дар ин бора ягон ҳадис саҳӣ нестай фақат ҳадисҳо дар бораи чи аст ҳадисҳо мешавад ки атаҳиёт ва дуруди аллоҳумма салли ала муҳаммад қатӣ аллоҳумма барик ала муҳаммад ҳар дина мехонем халос бародарам фаҳмо هر دیره میخونیم خلاص سلام میتیم یک اگر ذکرای دیگر هم کردیم دعای دیگر هم کردیم حدیث آمدگی است جایز است و درست است اما لازم و بگیم شرط نیست اگر کردیم خوب است نکردیم چی و سلام میتیم طرف راست و چپ و همین نماز خلاص می شود خلاصه نماز همین است برادم طبق سنت خلاصه نماز همین میباشد که با تفصیل داخل نشدیم که بعضی تفصیلات در داخل این گفته هم وجود دارد بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته